Antroji kronikų knyga, dešimtas skyrius. Rehabeamas nuėjo į Sichemą, kur buvo susirinkę visi izraelitai paskelbti jį karaliumi. Nebato sūnus Jeroboamas, kuris buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono į Egiptą, išgirdęs apie tai, sugrįžo iš Egipto jie pasiuntė ir pakvietė jį. Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Rehabeamui. Tavo tėvas uždėjo mums sunku jungą. Dabar palengvink savo tėvo mums uždėtą naštą, tai mes tau tarnausime. Jis jiems tarė, po trijų dienų sugrįžkite pas mane. Ir žmonės nuėjo karalius Rehabeamas tarėsi su senesneisiais, kurie stovėjo priešais jo tėvą Saliamoną, kai jis dar buvo gyvas. Patarkite man, ką atsakyti tautai. Tie jam kalbėjo, jei būsi malonus šitiems žmonėms, patiksi jiems ir kalbėsi švelniais žodžiais, jie visados bus tavo tarnai. Bet jis atmetė senesniųjų duotą patarimą ir tarėsi su jaunesniaisiais, kurie užaugo kartu su juo ir stovėjo priešais jį. Jis jiems tarė, ką jūs patarėte man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo. Palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas. Jaunieji, užaugę kartu su juo, jam kalbėjo šitiems žmonėms, kurie tau sakė, tavo tėvas padarė mūsų jungą sunku, o tu mums jį palengvink, atsakyk taip. Mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas. Mano tėvas jums uždėjo sunku jungą, bet aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jūs plakė botagais, o aš plaksiu jūs digliuotais rimbais kai Jeroboamas ir visa tauta trečią dieną atėjo pas Rehabeamą, kaip karalius buvo sakęs, sugrįžkite pas mane trečią dieną. Karalius atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai, kaip jaunesnieji jam buvo patarę. Mano tėvas uždėjo jums sunku jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas, jūs plakia botagais, o aš plaksiu jūs digliuotais rimbais. Karalius nepaklausė tautos, nes tai buvo nuo Dievo, kad viešpats ištesėtų savo žodį, kurį jis kalbėjo per Ahiją iš Šilojo, Nebato sūnui Jerobamui. Izraelitai pamatė, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam – Mes neturime dalies Dovide, nepaveldėjimo Jesės sunuje. Visi Izraelio vyrai į savo palapines. Dovidai, rūpinkis savo namais. Visi Izraelitai nuėjo į savo palapines. Izraelitams, gyvenantiems judo miestuose, karaliavo Rehabeamas. Karalius Rehabeamas pasiuntė Adoramą, mokesčių rinkėją, pas Izraelitus, bet jie užmušė jį akmenimis. Karalius Rehabeamas skubiai iššoko į vežimą ir pabėgo į Jeruzalę. Taip Izraelis atsiskyrė nuo Dovido namų iki šios dienos.